be with you all here. Радост ми е да бидам а, тука со сите вас вечерва. I've had Macedonia for a long time in my heart now. Македонија ми беше за долго време во срцето. Maybe more than 12 years. Повеќе од 12 години. Uh, also the Balkan. И uh, целиот Балкански регион. and I, I didn't know when, Не бев сигурен кога, but when God puts something in your heart, но кога Бог ти става нешто во срце, He always fulfills it. Тој секогаш го исполнува тоа. It may take a little bit of time. Може би ќе одземе малку време. But because he is fulfilling plans all the time. Но заради тоа што тој се ги исполнува неговите планови цело време. Тие работи се случуваат. And so the opportunity came. И ете дојде возможност to come and see the students. Да дојдеме и да ги посетиме нашите студенти. There are seven now from Macedonia. Седум се во моментот од Македонија. I think it's seven that I know. Седум за кои што тој знае. Uh, um, we lead the IBTI now, Во моментов ние сме луѓето што го водат а, коледжот, but Eliana and myself, we met at the IBTI а, но Елијана и тој се сретнаа во IBTI many years ago. многу години. And we know what the students have to go through. И зна- свесни сме за она што треба студентите да минат. And I always tell the students, И секогаш им велам на студентите, I will never ask you to do something that I never did. Нема никогаш да барам од вас да направите нешто што јас не сум го направил. Don't give me excuses. Немојте да ми давате извинувања. Everything is possible. Се е возможно. <laughs> um, I was I was sitting listening to some of the testimonies. Седев и слушав тука некои од сведоштвата. And the lady that is praying for her boss. И жената што се молеше моли за неизвинет газда. Uh, I also had an unsaved boss. јас исто имав а, газда што не беше спасен. when I was working in Scotland, where I'm from. Кога бев во Шкотска и работев таму, од каде што и доаѓам, And many people had prayed and uh, uh, spoke to him about Jesus. многу луѓе се молеа за него, му а, сведочеа за Исус. And you know, as time went on, И како што одминуваше времето, God was using people, different places, to touch his life. Бог користеше луѓе од различни места да го допре неговиот живот. People were praying, Луѓе се молеа, and God was moving the pieces. а Бог го составуваше и го составуваше пазалот. And then, uh, uh, unknown to me, uh, uh, with another pastor and me, we went to his town, И со, а, за мене до тогаш непознат пастор и јас заедно отидовме во неговиот град and we decided to start a little church. и решивме да започнеме таму црква. And we thought, this is a good opportunity to invite the boss to the church. И си викаме ете соодветна прилика да го поканеме тој газа да дојде на служба. And it was in his town, Во неговиот град се случуваше тоа, small village, мало место and he came. и ете го човекот You доаѓа. know, God touched his life in that church. Бог го допре тогаш таа And, вечер во таа and, and црква. the week following, Следната недела uh, the Ho- Holy Spirit was moving powerfully in the little group that we had. Светиот Дух се движеше многу мокно низ таа мала група што ја започнавме. The gifts of the Spirit were in function, Дарбите на Духот све- а, функционираа and, and I was sitting uh, on the seat panicking. и јас седев напред вака во паника Thought, My boss is going to think I am totally crazy. и си велам што ќе помисли мојот газда за мене. And so when Monday morning came, И кога дојде понеделник наутро, he said to me, How do you know you are saved? ме праша како знаеш ти дека си спасен? I thought this is a strange question. И си велам какво прашање тоа од мојот газда. He says, When I was in the meeting yesterday, Си велам, се прашувам кога бев на состанокот вчера, I just knew God was in the place. знае дека Господ е таму. All my questions were answered in one moment. Сите прашања ми беа одговорени во еден момент. And I've been praying every day for, uh, for the whole week. It was the end of the week. He said, I've been praying every day. Jesus, come into my heart. И јас целава измината недела вели се молам за Господ да дојде во моето срце. So how do I know if he's in my heart? Е како да знам дека Бог стварно е во моето срце? I say, you just accept. И јас му велам едноставно прифати го тоа. And he went like this. Oh, I'm saved. И се вели, а, и јас сум спасен. And now he became the, the overseer of that little church. Aye, the church that we planted. И сега тој надгледник ја води таа црква што ја основавме. You know, he was, he- I don't know why I'm saying this, maybe just to encourage you. Не знам зашто го зборувам ова, може би само да го охрабрам вас. He was given two years to live. Му беа дадени уште две години да живее. He had so many different problems, heart problem, uh, diabetes, everything. Многу здравствени проблеми имаше со срцето, со диабетес. you have two years to live. Му рекол уште две години ќе истраш некако. But God had other plans. Но Бог има други планови како што знае. He's still alive. Ете го се уште жив. It's like 40 years ago. Изгледа како, а тоа е пред 40 години. Still alive. Се уште тера. Still praising the Lord. Уште го слави Господа. YouTube, Isaac When God starts to hear us pray, Koga Bog ne sluša дека се молиме, He starts to move. Тој започнува да се движи. So get ready. Така да спремете се. Many salvations. Спремете се за спасение. I'm, I'm very excited about what's happening in Macedonia. Многу сум возбуден за се што видов да се случува во Македонија. Uh, I really sense that God is going to open door, big door. И верувам дека чувствувам дека Бог ќе отвора had a, a real sense am- among God's people. Е, Го чувствувам тоа на вистина меѓу Божите луѓе. Opening, opening. Отварање, отварање, отварање. I feel that uh, God wants to tell you И чувствувам дека Бог како да сака да ви каже, that as you open up yourself to Him, како што вие се отварате за него, you lay your life down on the altar for Him, го давате вашиот живот на олтарот He's за него. going to move mightily in your, in your areas of need. Он е тој што ќе се движи силно во вашите потреби, во I секоја really, област. I really believe there is an, an opening coming. Верувам дека такво отварање доаѓа. The enemy might try to lie to you to say that you, you are not going to see this. Непријателот може би ве лаже постојано дека нема да го видите вие тоа нешто. It seems that things are going negative instead of positive. Наместо нешто да се движат во правилна насока изгледа како се да оди наопаку. But don't worry, Но не се грижете. God is in control. Бог е во контрола. And God is going to fulfill His plans. И Бог ќе се ги исполни своите планови. And we're going to see a mighty move. И ќе видиме големо Македонија. движење. И вие ќе го видите тоа големо движење Халелуја. Божие во Македонија. Hallelujah. Be encouraged. Бидете охрабрени. Thank you for this opportunity Фала ви за возможноста што не имате вечерва тука. Someone said, how long are you staying in Macedonia? Еден некој ме праша колку ќе останете во Македонија. I said this visit is only spying out the land. И велеме ова посета е само да ја испионираме земјата, да ја извиднички. Because I didn't know how the Macedonians are. Заради тоа што јас не знаев воопшто како ќе биде во Македонија. I thought I don't see how they are first. И јас си велам, ајде одиме да ги видиме таму како се на лице место. If I return home alive, ако се вратам дома жив, maybe I will return. <laughs> Може би ќе се вратам некој ден. You know, I am more alive than I started with но ќе ви кажам дека од кога дојдовме сум повеќе жив од било кога. I have met a few people in Macedonia. За, запознав неколку луѓе во Македонија. In the hotel, on the streets, in the church. Во низ хотели, на улица, во црква. I want to tell you, you are amazing people. И ви велам, неверојатни луѓе сте. I have felt the warmth of God. Ја почувствував таа Божја топлина во вас. I felt a, a big welcome. We have felt a big welcome. Какво само топло добро добро дојде почувствувавме тука во Македонија. I send you greetings from the students and the staff of the Bible school. Ви, ви носам поздрави значи од сите студенти и од стафот што сме таму во библискиот коледж. I will receive that. Го Yes. примам ова, го примам. And uh, they are praying for us. Се молат за нас во моментот додека сме тука. And now I have faces and places I can tell them when I go back. И сега веќе имам лица и места за кои што ќе им зборувам кога ќе се вратам. How amazing the Macedonians really are. Колку на вистина се неверојатни македонците. The Lord bless you. Бидете благословени. Thank you Се надевам дека нема да ви пречи на поубавите и помилозвучните да излезат и да пати да ми споделат нешто. Или ако ви пречи да не ги канеме. Пречи? Фала. Е, верил тоа, Медијана. А, добро вечер на сите. Кога дојдов, викам, леле, дома си дојдов, ама викам, овој пат ќе седнам во првиот ред, и обично се во последниот сум заради децава. И титка Сунджица ми вика, па ако гостите седат напред, слабе, не сум на да гости, дома сум. ама заради гостите, да. Добро, значи, тоа е Джони, нели, ова е Илјана. Добро е Джони, што не разбира. Инаку она ми е омилена. <laughs> something, that Johnny wouldn't understand. it's deep and profound. Yeah. uh, Овие се учителите што на, на вистина секој си носи нешто со себе, но нели знаеме некој со некого си остава најголем впечаток, така да а, благодарна сум на Бога што може да дојде тука и да ни послужат за да видиме што се случува таму во Ајбитај. А, се извинувам малку за бомбончето, грлото не ми е добро. Илијана, you can share something. Yes. Well, first of all, hi. Здраво на сите. yeah, it's uh, like John said, it's uh, it's a privilege to be here uh, with you tonight. Како што рече Џони, ни е привилегија да бидеме тука со вас. Uh, the, the the privilege is ours to meet you. Наша е привилегијата да ве сретнеме. And also thank you for the uh, opportunity to share. И ви благодариме за возможноста што ни дозволувате да споделиме што имаме на срце. I was just uh, yesterday sharing in a meeting and uh, I was just saying this. Вчера на една од службите кои што ги имавме реков To find people that will uh, listen to you today is a great privilege да се најдат луѓе кои што ќе ви дозволат да ги слушате е на вистина привилегија. We don't listen to anybody. А, значи привилегија е што ве најдов вас за да ме слушате бидејќи не сите слушат некого. We choose who to listen to. Ние и самите донесуваме одлука кого ќе го слушаме. We switch the radio, we close the books and the newspaper that we're not interested in. Ако некош не ни се свиѓа програмата на телевизија или весникот што го читаме, менеме програма, ја го затвораме so, весникот. To be able to share with you tonight tonight is a И за на вистина ви благодарам што имам привилегијата да можам да споделам со вас, а вие да ме слушате. I I've, was praying about what to share tonight with you. Се молев за тоа што да споделам со вас вечерва. and we could talk about many things, don't и we? можеме да зборуваме за многу работи. There are so many things that we could learn about. Многу работи кои што можеме да ги научиме. I could also share many stories about our life and journey in the Lord. Би можел да споделам многу приказни истории с кои што ги живееме заедно со Џони, низ живеејќи во животот со Господа. But I really believe that the Word of God has got the capacity to contain eternity. но јас верувам дека Божјиот збор има капацитет да ја да ја содржи вечноста, да ни ја покаже. And his word tonight uh, contains eternity. И неговиот збор ја содржи таа вечност. It can do an eternal work. Може да направи Бог една работа за секогаш вечно. Uh, very foundational work in our lives. Uh, тие може да бидат основните работи во нашиот живот кои So I'm going to concentrate on what God has put on my heart. и ќе се сконцентрирам на тоа што Бог ми го стави на срце. And I just want to read something in John uh, chapter 17. Во Јован 17 глава It's a chapter of the Bible that we know very well. Тој е еден дел од Библијата кој што сите добро го познаваме. It's probably the last expression of Jesus towards uh, his disciples and his, and, and his church. Тоа е најверојатно последното нешто што Исус го кажа на неговите ученици и на црквата. Uh, Jesus is coming to a place where he's, he's coming very, very close to his death. а Исус се наближува неговото време кога ќе почине, кога ќе умре. And we find here the priestly um, the mediation prayer or the priestly prayer of Jesus. И тука ја наоѓаме молитвата на Исус која што се моли. It's actually a prayer that we see Jesus under a different light in this prayer. Во оваа молитва ние можеме да го видиме Исус во едно друго светло. It's one of those prayers when I don't know if you have times where you pour your heart before God. Ова е една од тие молитви најверојатно и вие понекогаш сте ја земале кога го излевате вашето срце пред Господа. And because it's so close to his death, и бидејќи е многу близко до смртта, we could almost uh, sense it as his last wish, as his last desire. Како да ја да чувствуваме неговата последна желба што тој ја има. From this like earthly perspective. Од оваа различна перспектива. And so he, he starts to uh, pray to the Father И така тој почнува да се моли на And he said таткото. many things in this prayer. И многу работи кажува во оваа молитва. And uh, he, he shares how he has been among the disciples. Тој кажува како се чувствувал додека бил со учениците. He shares his heart to the Father how he has tried his best with them. <laughs> како го дал своето најдобро за нив. He just shares what I pass on to them that you have given me му вели на таткото како тоа што го примило од таткото им го дал на учениците. And this prayer has also, uh, always been um, addressed or seen as the, the, the prayer for the disciples. И оваа молитва секогаш се гледа читајќи ја како молитва за неговите ученици. But really, when you start to read it really well and start to look into the prayer of Jesus, Но кога длабоко ќе погледнеме во оваа молитва Исусова, you I can't help finding such an intimacy, such a degree of intimacy between him and the Father. можам да најдам таква интимност помеѓу него и I, таткото. I would really encourage you to, when you go home and when you can, to read chapter 17 of John. А, би ве охрабрила кога ќе си одите дома на само да ја прочитате оваа 17 глава од Евангелието на Јован. Because you really get the feeling of, you know, all those times in the Bible when it says, and Jesus went to pray. Знаете, го добивате тоа чувство од Библијата, кога многу пати читаме од Библијата и Исус отиде да се моли. But you don't really get the chance to see what's going on. Ама не можеме да видиме што ќе се случи понатаму. This gives you the picture of what went on. Е тука ја добиваме целосната слика на тоа што се случува понатаму. And you just start to see how Jesus what kind of relationship he had with the Father. Од тука можеме да видиме каква врска Исус имал со таткото. He just shares his heart. He just draws close to him. Тој го го споделува, го излива своето срце пред Бога и се доближува до него. And there are a few verses that I want to read. Има повеќе стихови за кои сакам да ги прочитам. From verse 13. Од 13 стих I'm going to ask Ole to read uh, from 13 to 18 to 19 first and then we'll continue. Значи од 13 до 19 прво ќе прочитаме. А сега идам при тебе и го зборувам ова со во светот за да ја имаат мојата радост полна во себе. Јас им го предадов Твоето Слово и светот ги замрзи, зашто не се од светот, како што и јас не сум од светот. Не те молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од лукавиот. Тие не се од светот, како што ни јас не сум од светот. Освети ги во својата вистина. Твоето Слово е вистината. Како што Ти ме испрати мене во светот, така и јас ги испратив во светот. За нив се осветувам себе си, за и тие да бидат осветени во вистината. And then in verse 20 says, My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message. И во 20 стих продолжува и вели: Но не се молам само за нив, туку и за оние кои преку нивните зборови ќе веруваат во мене. It says that all of them may be one. И уште продолжува, за да бидат сите едно, како што си ти, татко, во мене и јас во тебе. And then it says, Father, just as you are in me and I am in you, Мгм. And then? may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me. Океј. Okay. Значи вика, како што си ти во мене, јас во тебе, така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. И славата што ми ја даде, им ја дадов ним, за да бидат едно, како што сме ние едно. Јас во нив, а ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти, ме, ти си ме испратил и дека ги любеше нив како што ме любеше мене. And then it says, May they be brought to complete unity to let the world know that you have sent me. You've read that. Thank you. Now, when you when you look at these uh, uh, verses that we've just read, Кога ќе ги погледнеме овие стихови кои што ги прочитавме, um, they are centered about this prayer, this, this desire of Jesus that we may be one. They, they, you can see in the prayer, in the verses that we've read, that the prayer, the focus of Jesus is that the disciples may be one. Гледаме низ целата молитва што Исус ја упати до таткото дека а, центарот на неговата молитва беше учениците да бидат едно. But Jesus doesn't just say, let there be be one, but he actually gives a model. И Исус не само рече да бидат едно, но даде и еден модел за And целото it says, нешто. let there be one as me and you, or you and me are one. А моделот беше вика нека бидат едно како што јас и ти сме едно. Jesus was focusing the attention of unity among the, his disciples А, Исус го, го Исус го фокусираше а, односот на единство меѓу учениците. No on just having a nice club together. Не, не само да си имаат една клуб заедница. He wasn't trying to bring them eh, ideologically together. Не сакаше само да ги соедини во една идеологија. He wasn't just trying to establish like a, um, a, a big follow up and then leave. не сакаше само да ги а, собере како едно движење и после тоа да ги остави, да ги But he напише, was actually trying to transmit something that functioned within himself. но сакаше да им пренесе нешто што веќе функционира кај него. He actually wanted the disciple to, to have what he and the Father had. Тој сакаше неговите ученици да го имат она што тој го имаше со таткото. So the emphasis was never for them to be one, Значи акцентот за тие да бидат едно. But it was to have the quality of relationship that he had with the father. Беше во сршта на тоа квалитетна врска што тој ја има со таткото. He was um, wanting them to have the intimacy that he had with the father. Тој сакаше они да ја има таа интимност што тој ја има со таткото. This wasn't going to be a human thing among them. Не се работеше тука за една човечка работа меѓу нив. This could only happen if people were daily watching the relationship of the Father and the Son. Тоа може да се случи само во услови кога луѓето постојано ја наблюдуваат таа врска меѓу таткото и синот. I don't know how much time in your Christian life you've actually spent watching the relationship between the Father and the Son. Не знам колку од вашиот христијански живот го минувате во наблюдување на таа врска на таа врска меѓу таткото и синот. But I'll tell you, it's actually that relationship that will change your relationships. Но ќе ви кажам дека таа врска ја променува вашата врска со другите. It's not our, it's not our uh, commitment to one another. Не е тоа дека ние сме многу посветени It's еден not од друг. our efforts, our human efforts. Не е дека ние правиме некои надчовечки It's напори. actually watching the Father and the Son in the intimacy between them. Но тоа се случи кога ја гледаме таа интимна врска меѓу таткото и синот. It's actually understand what the Father does for the Son and what the Son does for the Father. Значи кога го гледаме тоа што таткото го прави за синот и тоа што синот го прави за таткото. And God is eh, through his word Jesus was through his prayer Jesus is transmitting something to us. И преку оваа молитва во Божјото слово Исус нешто ни трансферира ни дава. It actually says that it may they be brought to complete unity so that the world know that you have sent me и вели нека дојдат во едно совршено единство за светот да познае дека ти си ме испратил. And we know that our uh, the world is conditioned by our love for one another. И гледаме дека тоа слово е условено од љубовта што имаме еден кон друг. And uh, tonight I just wanted to I just sense in my heart to talk about I want to uh, speak about two concepts that we've come across a lot. Вечер вас, а, вака на срце ми е да споделам со вас за едни два концепти со кои што се сраќаваме And постојано. one is the unity in the church. Едно, едниот е единството во црквата. You know, today we've had many wonderful testimonies, Знаете, во денешно време слушаме многу убави сведоштва. And we've heard also of many threats on the church. И исто така гледаме постојани закани кон црквата. And today if ever, if if there is an answer that can be given to the world. И ако има некаков одговор што може денес да се даде на светот, is to have a group of people or have a people that they love one another е да, да се има група на луѓе кои што се сакат еден со друг. Today the only message, I'll tell you, the only message that will have effect is love. Денес единствената порака што има некаков ефект е љубовна порака. There is nothing else that will impact lives. Ништо друго не може да ни ги повлие животите. Да Good ideas, projects, plans, убави идеи, проекти, планови не го импресионираат веќе човекот. strategy, political promise are not impressing anymore. Политичките стратегии, политичките ветувања веќе не се импресивни. Even wealth and prosperity is not impressing anymore. Дури и богатствата и да се биде напреден, не Many се countries импресивни. that had the повеќе. prosperity have lost the prosperity. Многу луѓе се просперитетни, па после тоа се го изгубиле It's тоа not богатство. all anymore. Не е таа целта. It's not speaking anymore. Не зборува тоа веќе. Today, the only language that can, can counteract anything that is going on, it's love. Единствениот јазик денес кај што се протеставува на се друго е јазикот на љубовта. But you know, it starts with us. Но знаете дека тоа нешто започнува со It- нас. there is not somewhere else that we can just put the buck on. Нема на што друго ние да го посочиме ова, некој друг да го преземе. There's not really anybody that we can make responsible to plan this out or to, to carry this out. Нема некој друг што можеме да го назначиме да биде одговорен да ја истера оваа работа. It's the church Црквата е that has got the answer. што го има It's одговорот. the church that has got the answer. Црквата е она што го има одговорот. It's the church that has got the answer. Црквата е она што го има одговорот. And you know, I want to um, just share with you about unity. We often speak about unity. И знаете, з- зборувам за а, тоа единство за- постојано, често зборуваме за единството. And how do we achieve it? How do we move move towards it. Како го постигнуваме? Како се придвижуваме кон него? And even in your small group or in your area, just to say, Lord, what, how can we achieve, how can we prosper in this area? Дури и во вашите мали групи или во вашата област на действување се прашуваме како можеме да се предвижиме напред во таа област. I want to take you to a very quickly to a story in Genesis 11. Сакам на брзина да го однесам во една случка. And I want to quickly look. Битие 11 глава. Just a specific context. И специфично да погледнеме еден контекст. You may know the story of the Tower of Babel. Можеби ја знаете, значи случката со кулата во Вавилон. just uh, show you some things that was happening among a group of people. И сакам само да ви покажам нешто што се случуваше во една група на луѓе. It says that now the whole world had one language and a common speech. Значи вели првиот стих целата земја имаше еден јазик и исти зборови. It says, as men moved eastward, they found a plain in Sinar and settled there. Ама луѓето кога се преселија од исток, најдоа рамница во Сенарската земја и се населија таму. And they said to each other, Come, let's make bricks and bake them thoroughly. И се рекува на еден на друг, ајде да направиме плитари и да ги испечеме во оган. They used bricks instead of stone and tar for mortar. А плетарите им беа место камен, а смолата место кал. And then they said, come let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heaven. И се рекоа тогаш, ајде да се изградиме град и кула со врв до небото. So that we can make a name for ourselves and not be scattered over the face of the да of the whole. Да се спечалиме име за да не се распрснеме по целата земја. And we've got a group people that wanted to work together. Имаме тука една група на луѓе на кои ще им текна да работат заедно. We could uh, maybe uh, class it as the church. <laughs> Можеме да кажеме, ете, црквата. and you Например. know, they started with the, um, saying you know, they had a common language, they had a common speech. Сето тоа нешто започна со, со тоа што тие имаа заеднички јазик, ист, истиот, истите зборови ги користеа. We could say that they had good communication. можеме да кажеме дека комуникацијата меѓу нив беше добра. And today, like never before, uh, one of the trendy words, one of the buzzwords is communication. И еден во денешно време еден од многу користените важни зборови on communicating. Има многу книги за добра Husband комуникација. and wife, how to communicate. Мажи и жени како да комуницираат. Parents and children, how to communicate. Родители и деца како да комуницираат. Companies, how to communicate Компании како да комуницираат. across the world. Низ светот. Leaders, how to communicate. Како лидери, водачи да комуницираат. Leaders to their congregation, how to Како communicate. водачите да- кон нивните заедници да I комуницираат. mean, комуникација. Facebook, Facebook, WhatsApp, што има таму? FaceTime, Разни апликации, emails, имејли, MS, пораки, YouTube, YouTube, phone, телефони, Viber. Viber. Uh, you can communicate, I can communicate with my husband under 10 different forms. И со мојот сопруг може да комуницирате по 10 различни начини. You know, in the old days when we had a, just a phone, you know, you had a Знаете, phone, во- во старите добри времени кога телефоните. And uh, we used to travel a lot. We were separated and Ние патувавме често и бевме разделени. And we used to say to each other every day I'll call you at 9. И јас си велевме секој ден ќе се јавувам во 9. You know we managed to speak every day at 9. Ние секогаш наоѓавме време во 9 часот да збориме. Today have 10 different ways of communicating, Денес имаме де- по 10 десетици различни начини да комуницираме еден со друг. and some days we go round and round them all, and we can't hit each other. И помину, го минеме цел ден, обидувајќи се да се најдеме еден со друг и не можеме да се збориме. I'm on Facebook, but you're not on Facebook. I'm Јас on сум на WhatsApp, Facebook, but тој you're не not е. on WhatsApp. Јас I'm сум on на email, WhatsApp, тој but не е. Јас имејл, тој не е I think there таму. is something crazy. И that's not your experience as such. Може би But вие го немате today, тоа искуство. communication is thriving. Но во денешно време комуникацијата е, е, е експанзија доживува. And we may think that when we communicate well as a group in a church, И ние може би си мислиме дека кога комуницираме како група во црквата with other churches, with other denominations, со другите цркви, со другите деноминации, that that will bring us together. дека тоа нешто ќе не доведе заедно. You know, another thing that we we find here in the scripture is that it says that they said, Come, let's make bricks and bake them. Е, Друга работа што тука ни открива словото е кога се велат, ајде да правиме тули да ги печеме. And this is actually historically or foundationally the first time the human beings made bricks. И тука за прв пат е забележено како за прв пат во човештвото луѓето направиле тули. It was the first time that they used bricks instead of stone. за прв пат почнале да користат на, направен материјал наместо камени. When I was reading that, I was thinking about how creative they were. И кога го читам тоа нешто, си викам, види ги колку биле креативни. You know, creativity is another buzzword of the 21st century. Е креативноста е другиот збор па што е многу користен во 21-виот век. It's creativity. We we create together. Значи првиот беше комуникација, сега креативност. Заедно создаваме. Ајде. We come Се собравме заедно, ајде да се споделиме идеи, да правиме нешто. If we could only have a new activity, a new project together. Ако најдеме некоја клучна активност, некој нов проект да развиеме. This will bring us together. Тоа ќе не собере заедно. You know, I work in the Bible school with about 16 or 17 people in the in the team. Работам во библискиот колеж со околу 16 луѓе што сме во тим. And I've noticed that sometimes when we have meetings together. И сум приметила кога имаме состанок заедно. And we start with a project, that we, there is a need, let's do something about и this. започнуваме на пример со некој проект, има а, соодветна потреба и свикаме ајде да направиме нешто And потрашено. yes, let's do something. And somebody says, yes, we could do this. И сите велат, ајде да направиме нешто. И некој ќе каже, можеме да го направиме ова. Why don't we go in the streets and evangelize? Да Yes. одеме, да одеме на улица да евангелизираме. And Да. И некој вели, да бе, да, можеме чај да служиме. And then somebody says, yes, and we could have clowns. И некој вика, да, може и клоун да имаме таму. Then somebody says, yeah, we could bring a tent and just sell something. Па третиот вика, па ќе отвориме и штанд таму некој ќе продаваме. And I'm listening, you know. И јас ги слушам And it's like lately I've been saying, does everything that we want to do have to become a massive project? и си велам, абе, дали од се што треба да направиме, треба да направиме That's not it. Но тоа не е тоа. There is a buzz. Eh, creativity will will cause or will create its own unity for a time. Креативноста е кога сме заедно во единство за определено време. But then they say, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens. И се велат, ајде да направиме град, да изградиме кула што ќе го достигне небото. So that we ourselves. Да се направиме важни, да се направиме име за себе. And we will not be scattered over Да the не face се, of the whole да earth. не се распрснеме по целата земја. I mean, another word, vision. И ето уште еден збор, визија. Today, vision, 21st century, if there is anything that you read everywhere, it's about vision. И каде да се свртнеме денес, тоа ни комуницира. Е, Збор го гледаме, визија, визија за ово, визија за ово. Intention, Намерите кои се, communality, заедницата, you know, uh, fame, greatness. слава, големина. And you know, I don't want to stretch it too long, but Не these сакам are еттам да ја things, отегнам, но ова these се are things работи, that today in the church, today in the church, но тоа се работи кои што се денес во црквата are bringing a form of unity. и носат е некаква форма на единство. But you know what? This is a place actually that this was buzzing with it. но знаете ќе ви кажам дека ова беше ова се работи кои што само дават импулс за нешто да се направи. But listen to what God said. Но гледате што Бог вели. But the Lord came down to see the city and the tower that the men were building. They were already building it. This was not just a dream. И Господ слезе да ги види градот и кулата што луѓе што луѓето ги градеа. Луѓето тука правеа нешто, ова не беше само имагинација дека нешто се случува. Тие го правеа ова. And the Lord said И Господ рече, If as one people speak in the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Ете, еден народ се со еден јазик за сите, но ова е само почеток на нивните настојувања. Сега ништо нема да им биде неостварливо, што и да намислат да направат. What a statement! Каква изјава! God is actually saying there will dependent. Господ тука вели дека ништо не може да ги заправи овие луѓе. Under this uh, criteria, под овие критериуми, they will achieve a unity. Кога тие доаѓаат во единство, they will achieve things. Ке постигнат работи. But actually in this instance God was not pleased with them. Но во овој случај Бог не беше задоволен со нив. It says, Come, let us go down and confuse their language, И ете се, а, вели да се симнеме доле и да им го измешаме јазикот, so that they will not understand each other. за да не се разбираат еден со друг што зборуваат. I, I, I find this, I don't know about you, but I find this very, very shocking. И, и јас ова нешто го наоѓам како многу шокантно. Не знам за вас. God can praise them of being able to achieve a degree of unity that will achieve што го да и вели ништо нема да им биде невозможно. But in the very instance he's saying I am not pleased with this situation. И во исто време вели не сум среќен со нив. This is not what I'm about. Не е тоа што јас го сакам. This is actually not what I'm about. Не е тоа што ми го грее срцето. Man can achieve things that God may not be pleased about. Човекот може да постигне спектакуларни работи, а Бог да не биде задоволен со нив. You know God has got a plan. Знаете Бог има план план за светот. But will not be achieved through our human intentions. Но нема тој план да се оствари преку нашите човечки намери. It will not be achieved through even our human endeavors. Нема нема ни да се постигне преку човечките напори и трудови. It will not be even achieved through our desires. Нема да да се постигне тоа нешто и преку нашите желби. It will be achieved by his constant intimate presence. Ќе се постигне преку тоа постојано негово интимно присуство. So God is not advocating unity. Бог не е адвокат на единството. God is asking for intimacy. God is asking for intimacy. Бог бара интимна врска. I want to just read to you something in Genesis 1. Ќе ви прочитам нешто во Битие првата глава. I want to show you just a, another little picture. Да ви покажам само за пример уште една мала слика. And see what there is, what we find in this picture. И да видиме што ние наоѓаме во оваа слика. And uh, chapter 1 verse 27. Во првата глава 27 стих. It says God so God created man in his own image. И вели Бог го создаде човекот во својот лик. In the image of God he created him male and female he created them. Тој ги создаде во Божјиот лик, ги создаде машко и женско. Then it says, Go, uh, God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. И Бог ги благослови и им рече Бог, плодете се и множете се и наполнете ја земјата. Then we're going to move to uh, Genesis 2, verse 18. И потоа одиме во втората глава на Битие, 18-тиот стих. So that is the statement, the, the proclamation God created man, but now we see how it happened. И ете гледаме дека Бог како Бог објавил како го создал човекот, но сега гледаме како тоа нешто се случило. Chapter 2 verse 15 says the Lord God said it is not good for the man to be alone. И во втората глава 18-тиот стих читаме Бог рече не е добро човекот да биде сам. I will make a helper suitable for him. Ќе му направам помошник со нему. And then it says that God had created many things, И потоа опишува дека Бог создал многу работи and He actually presented them to man. и ги представил пред човекот. He had a choice. <laughs> Човекот имал избор. but it says that man didn't find anything among them. Но Библијата вели дека човекот не нашол ништо соодветно за него, меѓу сите тие созданија. When you think that marriage is something that you're, oh, I'm stuck with this, Го ти си а, мислиш дека си заглавена во бракот свој со сопругот или сопругата. Remember that we had the choice, but we chose this. <laughs> повеќе дека вие сте си го избрале тоа. <laughs> we forced God into this. Да. Ние си го избравме тоа што го имаме. <laughs> But for Adam, no suitable helper. Но за другите несоодветни избори. So the Lord caused a man to fall in a deep sleep. и Бог причинува човекот да е, има длабок сон and then he created the woman. и ја прави жената. And listen to what man says when he sees the woman. И слушайте што човекот рече кога ја виде жената. It's interesting that many uh, might uh, might think that when man saw the woman, Интересно е тоа што кога човекот ја виде жената, he would go something like, човекот рече, "Воу, мен!" Еба, Eva. amazing. but listen to what man says when he sees woman, the woman. Ете, ние викаме нешто едно или друго, но нека да видиме во Библијата што човекот рече. It says, "This is now bone of my bones Сега најпосле таа е my flesh. и месо од моето месо. She shall be called woman, for she was taken out of man." Нека биде наречена жена, зашто е земена од мажот. And you know, the first thing the man recognizes in this woman is belonging. Првото нешто што човекот препозна кај жената е дека таа му припаѓа. He feels, he, he, he, he sees it, he sees the woman Тој ја гледа жената and says, this is, this belongs to me. She's part of и me. си вели таа ми припаѓа мене, она е дел Wow. од мене. I mean, who told him? Кој му го кажа тоа нешто? But there was a, there was a, a, a godly, there was a divine connection. Но тука имаше една божествена врска, There was a divine belonging. божествено припаѓање. And you И знаете, јас не сум фасциниран од тоа, абе ние треба да се запознаеме по-убаво. You are part of me. Тука не се работи да се запознаеме по ово, него no, ти си моја. It wasn't a progress that you grow into. Не е развој на настаните во кои што расте. It was a done deal. It was a divine thing. Ја виде и беше готово. And I believe today the church fails. И нешто во кој што црквата промашува денес. Because it браќето и сестрите денес не го препознаваме тоа божествено припаѓање. Ние ги развиваме, растеме во нашите врски. We need to get to know people to see if we like them. Треба да ги запознаеме луѓето па да решиме дали ни се допаѓаат или не. The fact is, we have never met each other. Но вистината е дека ако не сме се запознале воопшто. But we are brothers and sisters in the Lord. И погрешно не сме се запознале воопшто. We belong to each other. You can do whatever you want. Што и да правите, вие сте дел од мене. Eh, you might say the limit, there is no more space. I'm sorry. There is another one. И ние може да се кажеме, абе јас веќе имам толку пријатели, нели нема место за уште еден. You know, Жал ми, баре луп. Oh, there is no another place on the table for another child. You would never say that. There is belonging. Значи не може да кажете дома на детето, а нема место за тебе на масата. You know what, таму. You know what the problem of the church today is that we grow towards unity. Знаете дека проблемот со црквата денес е тоа што ние растеме од тоа единство. Oh, we think we need to grow towards unity. Односно мислиме дека ние треба да пораснеме во тоа I'm telling you the only way to achieve unity is to stand on a platform of belonging. А единствениот начин да бидеме во единство е ако ние застанеме на таа платформа. the platform of belonging. Hallelujah. Да застанеме на платформа на да припаѓање, се припаѓаме еден на друг. It's understanding It's indestructible. И да разбереме дека јас може да го правам моето што и да сакам, ти твоето што и да сакаш, но меѓу нас е неуништливо. There are no questions. Нема прашања. There are no things that can break it. Нема работи што може да го скрши тоа нешто. There is nothing that can come in between. Нема нешто што може да дојде меѓу помеѓу нас. Bone on my bone, flesh on my flesh. Коска од моите коски, месо од fact that we belong, full stop. Сето тоа стои на фактот дека ние си припаѓаме. Точка. Anything that we do after, we do after, but we stand on that. Што и да правиме подоцна, го правиме подоцна, но првото е дека ние си припаѓаме. That's not in question. Нема прашање тука. That's not negotiable. Нема тука преговори. This is a deep divine work in your life and in my life. Ова е длабока божествена работа во твојот живот и во мојот. You know, I want to tell you, I know people here for quite a while. Знам, ќе ви кажам, знам, познавам тука некои луѓе за некое време. This is unbreakable. Тоа нешто што ние го имаме еден за друг не може да се It's скрчи. not your choice, Ole, it's not my choice. Не е избор што Оле го прави, не е избор што Илијана го прави. We are lucky. we stand on a platform. Ете, стоиме на таа платформа да се припаѓаме. But you know another thing that it's very very part of this picture. Но ете уште една работа што е зема голем дел од оваа слика. And it's revealed to us after the fall of man. И не се открива кога човекот веќе згреши. And it says that when When man and woman, when the man and the woman fell and sinned. И вели кога човекот и жената згрешија, it says that uh, in chapter 3 verse 8, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden. во 8 стих од третата глава вели тогаш го чуе гласот на Господа Бога кој шеташе горе доле во градината And it says that they hid. и вели дека тие се сокрија. They hid from the Lord Се сокрија од Господа among the trees of the garden. по позади а, дрвијата во градината. What a picture. Каква е таа слика? To hide from God Да се скриеме од Господа. among some mere trees that God had just created. Покрај некои дрвја што Бог ги создал. А ке- And God says, Where are you? И Бог не прашува, каде си? And he answered, I heard you in the garden and I was afraid И човекот вели, абе те слушнав кога ме викаше во градината, ама се исплашив. because I was naked, Оти бев гол, so I hid. па се сокрив. And uh, this verse really gives us a, a clue into what was part of the intimacy before the fall. И овој стих ни дава една идея, некој заклучок, што беше тоа интимно меѓу човекот и Бога пред падот. And it was actually nudity. И тоа беше тоа единство. They were nude. Таа голотија, тие беа голи, беа That was a characteristic of the pre-fall. Откриеноста беше карактеристика пред човекот да падне. In that uh, intimacy that they had, во таа интимност што оние има, there was a platform of belonging. И на таа платформа на припаѓање што ја има, and a practice of nudity имаше една откриеност, практикување на откриеност. They didn't even know they were practiced. That's what they had. Тие не беа свесни дека го практикуваат тоа откриеност. Тоа нешто им беше природно. Whenever sin came in, од кога гревот дојде на сцена, we need to cover. Почнавме да се криеме. And I'm not talking tonight about a physical nudity because the, the body is just a shell не зборам вечерва за тоа за телесното за телесната откриеност, заради тоа што телото е само око, школка. I'm talking about a nudity of the spirit and the soul. Зборувам за от, откриеност на духот, на душата. A transparency. транспарентност, And отвореност. today, I believe that the church, in order to live in the intimacy that God has meant, И за е, црквата денес да живее во таа интимност што Бог ја, ја, нам- а, ја намерава или ја, ја прави, the church has to learn the, the dynamics of transparency. црквата мора да ја научи да ја доживее таа динамика на транспарентност, на отвореност. It's understanding that we are open before God. Да разбереме дека ние сме откриени пред Господа. It's understanding that as God sees everything, as we are open before him, we should be open before men. И како што раз, разбере, разбираме дека ние сме откриени пред Господа, да исто така да бидеме откриени еден спрема друг. Now I'm not saying about going out shouting all your affairs. Не, не велам значи да, да излез, да излеземе гласно да ги кажуваме сите наши промашувања и глупости. Sometimes it's it's it's not uh, an issue. Тоа не е прашање. Sometimes it's not uh, beneficial. Не е ни за, изра... за изразба. But it's to maintain in our hearts uh, an attitude of nakedness. Но сакам да разберам дека ние треба да одржуваме во нашите срца едно однесување на на откриеност, на отвореност еден спрема друг. there will be no in us an attitude of hiding. Да нема во нас став на криење. And whenever there is an attitude rising that would bring us to have that feeling of shutting down. И секогаш кога нешто ни причинува на нас ние да се затвораме или да се сокриваме, we would challenge that. Ние да се го предизвикуваме тоа. Да Because we know that it's significant of a, of a covering over. заради тоа што тоа нешто има значење за да не покрие. You know, in intimacy, in, in, in marriage, maybe is one of the forms more, more that we can picture. Знаете, во она, значи најлесно ни е да ја разбереме интимноста во контекст на бракот, There is more and more in the intimacy a, a, a, a, a lack of shame. Знаете, во интимноста што имаме во бракот, се повеќе и повеќе тоа чувството, чувството на срам го нема. There is less, less, there is less and less place for covering up. Се помалку и помалку места имаме во бракот кои што треба да ги криеме едно. For for being ashamed and embarrassed about our weaknesses and what we are not able to do and what we are not able to be. Во бракот ние не се срамиме еден од друг за работи што не можеме да ги направиме или за работи што не сме. And yet we understand that in the context of our spiritual life, Но сепак во контекст на нашиот духовен живот, we would should aim to be exactly that. ние треба да се стремиме да бидеме исто така uh, интимни и открити. Spiritual nudity, spiritual uh, nakedness means not be ashamed of your limitation. духовната откриеност или духовната голотија, отвореност е да не ти биде срам за твоите ограничувања. It's, it's recognizing your weakness and maybe your inabilities. Тоа е препознаено во твоите слабости, во твоите немоки. It's about being open да се бидеш отворен и искрен за тоа што си. Accept who you are in God. Да се прифатиш за она што си во Господа. And really give that transparent life to God. И да му го дадеш тој отворен начин на живот на Господ. And this brings me just to my last uh, reflection tonight. И ова ме носи во последното во последната мисла што сакам да One of the uh, characteristic of intimacy is purity. Една од карактеристиките на интимноста е чистота. You know, I, uh, my husband and I have been married 20, 28, I think it's 28 or 29 years. Значи со Џон се омажни за 28-9 години And uh, y- y- there's an, it's, it's quite an interesting thing about um, the purity or, or the happiness uh, when you live next to somebody. Isn't it true? знаете таа карактеристика на таа чистота и очистување што живееме еден до друг. Maybe you know you've got the young man that uh, he's not married, he's a single man, lives by himself or lives in a room. Може би ете за некој што е сам, уште не оженет и живее сам. You know you go running and you do two, two hours running or sport. Си оди, си трчање, си спортува нешто. You can come at night and kick the shoes under the, the, the bed. си оди дома вечер, си ги соблака чевлите каде ќе Says, "Ah, I'm сака ги exhausted tonight, I'll take a shower tomorrow. изморен и си вика не се туширам, ќе се истуширам And you утре. can leave the box of the pizza maybe and the can. I see a smiling face there. И, и цел стан му е разфрлен тука пицата, кутии, There is секаде. a, an aroma in the room, sauce. And the... И целиот тој супер мирис на пица, на чорапи е That's измешан. okay. That's okay. Do it while you're young. Тоа е супер и окей, кога си млад, нели? but you know, my husband has, has been running for many years. He's a runner. He Едно was a мој runner. сопруг а, трчаше, вежбаше низ годините. And normally run very early in the morning. И обично кога трчаше го правеше тоа рано наутро. And uh, run, by the time he's back, I'm still in bed. И додека тој се врати од трчање, јас се уште сум во кревет. And if my husband, you know, one of those morning might say, oh, you, you know, give me a kiss this, or I'll take a shower tomorrow. И ако во таквите утра а, дојдеш и ми кажеш дај бакнеме малку, јас утре ќе се туширам. Probably say, yeah, you can take one tomorrow, the next day, but until then, you're not coming near. Но јас можам да му кажам, може да се тушираш ти утре или кога сакаш, но до тогаш не доаѓај близу мене. You know, the more degree of intimacy, Знаете колку е поголем степенот на интимност? The more purity and cleanliness there has to be. Толку чистотата и тоа очистувањето е потребно. I believe today the church is uh, possibly not very united. И верувам дека денеска црквата не е многу обединета. Because there's not a lot of holiness. Заради тоа што недостига таа светост. There's not a lot of cleanse. И Ја нема таа чистота. You know when we smell we move away from one another. Знаете кога мирисаме неудобно, се одлечуваме еден од друг. I don't want to be I don't want to be rude, but sometimes if не, you haven't taken a shower. Не сакам да сум груба, но for кога, reasons beyond. Кога не сте чисти од било кој причини. Maybe you you're not comfortable that day. Може би тој ден не ви е баш удобно. You, you, when dirty, you people. Кога си извалкан си се оддалечуваш еден од друг. I don't know if it's ever happened to you in circumstances. Maybe you've been cooking and uh, you, you stay away. When you're not, when you don't feel clean, you don't come very close. Абе You don't. луѓе, луѓе понекогаш сте готвеле или лук сте јадене и си викаш дистанција, And спавај. imagine, imagine what happens. Imagine what happens in our soul Замислите што се случува во нашите души. When there is no purity in our hearts. Кога нема чистота на срцето. When there is no holiness in our mind. Кога нема светост во нашите умови. When our thoughts are no good for, for somebody else. Кога мислите не се добри кон некој друг. How on earth are we going to come near that person? Како ќе дојдеме близу до тој човек? How can you come close? Како ќе се доближи? So we start to put distances. И започнуваме да правиме расстојание. We start to agree greet from afar. Почнуваме оддалеку да се мајаме со рака. Hi, hi. Е, како сте? Nice to see you. Супер што See ве you гледаме tomorrow. таму. We become content with further relationships. Се задоволуваме со вака врски на растојание. You know, today, holiness is the key to intimacy. Денеска светоста е клучна работа кон интимност. And you know, I look at the group in this place today and in our own context back home. И гледаме од наш контекст, нели, групи на луѓе. And we might have we might have many dreams and many desires to how to reach people, what to do. И може да си имаме многу идеи, многу желби како да достигнеме до луѓето. I don't think that's really up to us И јас ќе ви кажам дека to тоа strive and strive over. дека тоа не зависи многу од нас колку ние се напнуваме да го постигнеме. I believe our place or our, our calling, I believe our calling is to be intimate. Наш суштината нашиот повик е да бидеме во интимност. Our calling is not to strive and to try. Не е повикот да се обидуваме и да да трудиме. To be united to reach others. Да правиме нешто за да постигнеме единство, да се достигнеме единство. Actually to understand what intimacy is really about. Туку е да разбереме, кучте е во разбирањето на што интимноста значи. It's really understanding what was the original plan. Да разбереме кој беше оригиналниот план. That was Jesus, what Jesus was trying to really show from the very beginning. оној што Исус се обидуваше да не го покаже од самиот почеток. And even the relationship in the Garden of Eden is, is symbolic of a relation, an intimate relationship with the Father. И ќе ви кажам дека таа врска што ја гледаме во Едемската градина беше само символична на врската што тој имаше со таткото. It's something that goes beyond that human reason. Што оди над човечкото расудување. It's actually a divine gift. Божествен подарок. It's a divine uh, attitude. божествен а, став. I would really like to uh, encourage you today uh, t- together. Сакам да се охрабриме вечерва. You know, we might live across uh, uh, nations, Може би не сме минали ни сите народи, but we are brothers and sisters in the Lord. но ние сме браќа и сестри во Господ. We have the same challenges. И предизвици ги имаме. And we are called. No, I am called to be one with them. We are called to be one with you, with Macedonia. Не сум јас повикан само да бидам едно со нив, него сме повикани да бидеме заедно, да бидеме едно. So that we might see a bigger work за да можеме да видиме поголема работа завршена. You may by your unity you might see results here, but uh, by our unity together we might see results that are wider. Покрај нашето единство тука што си го имаме, ние можеме да, да, да допреме до едни резултати, но ако се собереме сите во единство, можеме да добиеме многу поголеми резултати. Encouraging you that the work is not done by our human reasoning. Ве охрабрувам со тоа да разбереме дека работата не е направена со човечките напори, But it's actually the work will be done if we go back to the original plan. но работата ќе биде направена ако ние се вратиме на оригиналниот план. We need to go back to the original plan. Да се вратиме на првиот план што Бог го We има. need to go back to the original relationships. Во првата интимна врска, We need to understand the original dynamic. да ја разбереме оригиналната динамика. Then God is, Jesus said, once if they come as one, if they are one, as you and me are И one, ето Исус ни открива кога тие ќе дојдат во тоа единство како што јас и ти сме. Jesus says a simple equation the world will know. Wow. Исус едноставно го состави, вели цел свет ќе познае. Suddenly the equation is simple the world will know. И ете го одговорот, толку едноставен, светот ќе познае. Hallelujah. I don't want difficulty. I don't want a difficult job. Не сакам тешкоти, не сакам мачни работи. I have tried with my own strength, I've tried with my own reason, it doesn't <laughs> work. Колку само сум се мачила со мои сили, со мои размислувања, не функционира. I've said to the Lord, Lord, your way. И се велам, Господе, ај по твојот начин да пробам. Lord, your pattern. По твојот начин, Господе. Your original plan. Твојот оригинален план. Your will, Lord твојата волја The да- way you meant it from the very beginning. Како што ти го имаш замислено од самиот почеток. Do we want that tonight? I believe we all do. Дали го сакаме во тоа? Верувам дека сите го посакуваме. Let's stand and just pray. Ајде да се исправиме да се молиме. Господе, ти благодараме што не повикуваш Господе назад во таа невиност, во таа чистота, во таа искреност во која што разбираме дека не само што ти гледаш се и знаеш се за нас, него да се да се бидеме среќни и задоволни со тоа што сме. Оти твоите планови за нас се да успееме и да бидеме просперитетни, твоите планови се за нас добри, Господе. И го посакуваме Боже твоето најдобро за секој еден од нас. Господе, го извикуваме Твоето најдобро за Твојата црква, Господе, низ целиот свет, по на целата земја. И Господе, помогни ни да ги надминеме сите тие пречки и бариери, сите тие зидови на деноминации, на разни перцепции за тоа како треба да пристапуваме и како да се поклонуваме. Едно сме во Тебе, Господе. Води не Боже назад во таа интимност со Тебе и во таа интимност еден со друг. Да црпиме љубов од Тебе, Господи, и да имаме љубов еден кон друг. Помагај ни Господе. Помагај ни Боже, потребен ни си Господе. Оти не е преку сила и преку мог, но преку Твојот дух, Господе. Излеј го Твојот дух без мерка, врз секој еден Твој син, врз секој една Твоја керка, Господе. Излеј го Твојот дух без мерка. Кај што е Твојот дух, таму е слободата, таму е слободувањето, Господе. Движи се помеѓу нас, и сврзување Боже во таа љубов, во таа чистота, во таа светост, Господе искреност со самите себе, искреност со тебе, искреност еден со друг, Господе. Во името на Исус Татко наш. Молиме помогни ни. Помогни ни, Господе. Исповедаме дека без Тебе не можеме ништо. Дека Ти не си потребен, Господе. Давај направи го Твоето во нас. Твоето во нас, Господе. 할렐루야.